واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون na tunapoonjesha watu rehma baada ya shida walioipata utawaona wana vitimbi kuzipangia ishara zetu sema Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi wa kupanga hakika wajumbe wetu wanayaandika mnayoyapanga huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajrayna bihim وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini hata mnapokuwa majahazini na yakawa yanakwenda nao kwa upepo mzuri wa ufurahia upepo mkali ukawazukia na yakawajia mawimbi kutoka kila upande na wakaona wameshazongwa basi hapo humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia nia ukituokoa na haya bila ya shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru falamma an أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون lakini akishawaokoa mara wanafanya jeuri tena katika nchi bila ya haki enyi watu jeuri zenu zitakudhuruni wenyewe hii ni starehe ya maisha ya dunia tu kisha marejeo yenu ni kwetu na hapo tutakuambieni mliokuwa mkiyatenda انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أن أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون حقيقة مفانو wa maisha ya dunia tuliyoyateremsha kutoka mbinguni kisha akachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika na wenyewe wakadhani wameshaiweza ilifikia amri yetu usiku au mchana tukaifanya kama iliyofyekwa kama kwamba haikuwapo jana namna hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu wanaofikiri والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم na Mwenyezi Mungu anaita kwendea nyumba ya amani na anamuongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها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 baina yao na hao waliowashirikisha watasema nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yenu na nyinyi hakika sisi tulikuwa hatuna habari ya ibada yenu هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون huko kila mtu atayajua aliyoyatanguliza na watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu Mola wao wa haki na yote waliokuwa wakiazua yatawapotea Allahu akbar Allahu akbar La katika mitindo ya watu ni kuwa pale tunapowaneemesha baada ya kushapatwa na shida katika nafsi zao au ahali zao yani watu wao au mali zao hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha na kuondolea madhara bali huyakabili hayo kwa kukakamia katika kuzikadhibisha na kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu ewe mtume Sema hakika mwenyezi mungu ni muweza kukuhilikini na kukuadhibuni upesi upesi la ukwasi hukumu yake tangu hapo kukupeni muhula mpaka siku ya miadi aliyoiweka mwenyewe kwa ilmu yake peke yake. Hakika wajumbe wetu malaika waliowakilishwa juu yenu wanaviandika vitimbi mnavyovipanga. Na yeye Mwenyezi Mungu atakuhisabieni na atakulipeni. Mwenyezi Mungu mnayekufuru neema yake na mkakanusha ishara zake ndiye yeye anayekuwezesheni kwenda na kutembea nchi kavu kwa miguu au kwa vipando na baharini kwa vyombo alivyofanya vikutumikieni vinavyokwenda juu ya maji kama anavyovisahilishia Mwenyezi Mungu kwa upepo mzuri unaopuliza kwa amani mpaka kufikilia huko vyendako hata mkisha tumaini na mkafurahia huvuma tena upepo mkali ukatibua mawimbi kutoka kila upande na mkayakinika kuwa hapana ila kuhili kitu katika shida kama hii hamna tegemeo ila Mwenyezi Mungu. Hapo basi mnamuomba madua kwa usafi wa nia kwa kuyakinika kuwa hapana mwokozi isipokuwa yeye na mnampa ahadi kuwa pinda kikuvueni na balaa hiyo mtamwamini na mtakuwa wenye kushukuru. Na kisha waokoa kutokana na hatari ya kuteketea, wanavunja ahadi yao na mara wanarejea kwenye fisadi walizokuwa nazo kabla. Enyi watu mvunja wa ahadi, Hakika matokeo ya kupindukia mipaka ya starehe na kudhulumu kwenu yatarejea juu yenu pekee yenu. Na hakika hizo starehe mnazostarehea katika dunia yenu ni starehe za kidunia zenye mwisho. Kisha marejeo yenu ya mwisho ni kwa Mwenyezi Mungu na yeye atakulipeni kwa vitendo vyenu mlivyovitanguliza duniani. Katika hali ya uhai wa dunia kwa uzuri wake na starehe zake na kisha baada ya hayo kutoweka si chochote ila ni kama hali ya maji inayoteremka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi inayoliwa na watu na wanyama mimea hiyo ikastawi na ikatoa matunda na ardhi ikapambika kwa kunawiri uzuri huo ukishafika ukomo wake na wenyewe wakayakinika kuwa kweli ni mali yao na kuwa watanafiika kwa matunda yake na neema zake amri yetu ya kuondoa yote hayo ikaja Tukaifanya kama kwamba iliyofekwa na kama kwamba haijapata kukaliwa wala haikupata kuwa na uzuri kabla yake. Na hali zote mbili za kustawi na kunawiri ya kufurahia watu na kinyume cha hayo ni mambo ya kuondoka na kutoweka. Na kama alivyobainisha Mwenyezi Mungu kwa mifano iliyo wazi, anabainisha aya zake na anafafanua hukumu zake na ishara kwa watu wanaofikiri na wanapima kwa akili. Aya hii inaashiria ukweli ulioanza kuchomoza nao ni kuwa mwanadamu kwa kuifanya elimu imtumikie ameweza kuyamiliki anayoyataka. Hata inapokuwa karibu ya kufikiria ukweli huu kukamilika na akaona huyo mwanadamu amekushafikiria kilele cha ujuzi, hapo basi amri ya Mwenyezi Mungu hutokea. Na mwenyezi mungu anawaitia waja wake kwa imani na vitendo vyema waende peponi makao ya amani na utulivu. Na ye subhanahu humuongoa mtakaye kwa kuwakesha jitayarisha vyema na kaelekea kheri kwenye njia ya haki nayo ni ya salama. Wanaotenda mema kwa kuitikia wito mwenyezi mungu, wakaamini na wakafanya kheri kwa dini yao na dunia yao, hao watapata wema katika akhera na wema huo ni pepo. Na tena watapata yaliyozidi hayo kwa fadhila na ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Wala nyuso zao hazitafunikwa na huzuni na hamu na fedheha. Hawa ndio watu wa peponi watakaoneemeka humo daima milele. Na wale ambao hawakuitikia wito wa Mwenyezi Mungu wakakufuru, wakatenda maasi, watalipwa kwa mujibu ya uovu walioutenda na hawana mlinzi wa kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na nyuso zao zitasawijika kwa ghamu na huzuni kama kwamba zimefunikwa na weusi wa kiza cha usiku. Na hao ndio watu wa motoni watasononeka humo milele. Ewe mtume, kumbuka kitisho cha siku watakapokusanywa viumbe vyote kisha tuwaambie waliomshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada zao, simameni pahala penu nyinyi na hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu. Muangalie mtafanywa nini? Patatokea mfarakano baina ya washirikina na hao miungu yao ya uongo waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Hao miungu watajitenga na waliofuasi wao kwa kusema, sisi hatukutakeni mtuabudu wala nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. Hakika mlikuwa mkiabudu matamanio yenu tu. Mwenyezi Mungu anatutosheleza kwa elimu yake na hukumu yake kuwa ni shahidi wa kutupambanua baina yetu na nyinyi sisi tulikuwa mbali nanyi wala hatukuwa tunafaidika vyovyote kwa huko kutuabudu kwenu. Katika msimamo huo kila mtu atajua heri gani au shari gani aliyoifanya na atalipwa malipo yake. Na hapo hawa washirikina watayakinika kuwa kweli Mwenyezi Mungu ni mmoja na wa pekee, mwenye haki. Na yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu yatavunjika.